كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prošli put e, završili dakle priču o hilafetu Ali radila anhu i spomenuli smo nešto, odnosno započeli smo nešto iz njegovog života. Između ostalog, Ibn Kethir, rahmehullah ta'ala, ovdje govori o njegovim manirima i onome čime se Alija radijallahu anhu isticao pa kaže on je bio od onih prvih kojima je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem za koji prvi poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su ili obradovao ih džennetom. Zatim opće je poznata njegov njegova veza, poročna veza sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi ve sellem a mi svi znamo, ali Ibn Abi Talib, da je onaj, e, Ebu Talib bio Amidža Allahu posnika, sallallahu alaihi veselam. Zatim, njegova mat se zvala Fatima bint Esed, Ibn Hašim, pa kažu da je ona bila prva Hašiminka koja je radila Hašimiju. Njegov, kažem, otac od Alije je bio onaj, e, Amidža Allahu posnika, sallallahu alaihi veselam, i uprkos to je nekoj poslanikom se se nam želji, volji, trud koji ulagao da ga uputi na pravi put. Allah te barek vetala ga je onaj uzeo sa ovog svijeta, a umro je kao mušrik, nevjernik. Između ostalog Allah poslanik sallallahu alejhi ve kaže: "Ako bude mogu, ako bude bilo dozvoljeno, zauzmat će za njega pa da bude gdje u kojem dijelu džehennema." Najpričem jest najblažim dijelu džehennema. I to opet kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ako bude, ako se bude dozvolilo." Rafidije šije kažu da se na Ebu Taliba odnosi sljedeći ajet Inna Allah stafa Ademe wa Nuhan wa ala Ibrahime wa ala Imrane ala alamin Allah je odabrao Adama i Nuha Ibrahimovu porodicu, Imranovu porodicu na svim svjetovima. Pa kažu Al, Imra, Al Imran je Al Ebi Talib. Dakle, ono što šije mogu da izmisli i ono što mogu da ispričaju i što mogu da nasmiju narod, to ne može ni Jackie Chan, ni takozvani Bin, ni ne znam više ni ko, ko su ovaj poznati jel, komičari, a je to baš, baš, baš znaju. <clears throat> Niđe vezi. Čovjek je živio mušnikom, umro mušnikom i koliko god da oni pokušavali da ga izvedu iz džehennema, isto kao što pojedini pokušavaju da dokažu da je e, Abdullah, otac od Muhammeda sallallahu alaihi sallam, umro u imanu i da je on u džennetu i da je Amina u džennetu i tako dalje. Teorija ehlu sunnete od džemata je sasvim drugačija, a to je da će oni biti Abdullah i Amina će pripadati kojoj skupini? Ehlu Fetarat. Dakle, oni koji će biti proživljeni u Rusat i Jaumil Qiyame. U Rusat, dakle, na početku sudnjega dana ili odvojeni dijelovi sudnjega dana je sud onima koji su bili u vremenu neznanja kad, se, kad je iščezla objava ili učenja Isa ali islatu selam, ispravno učenje Isa ali islatu selam, pa do pojave objave kome? Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Pa će Allah te bareke ve taala njima odrediti poslanike tako u rusatu li umul qiyame, pa će im poslati poslanike i Allah će im dati um dunja aluka. Jer mi znamo da na, na onome svijetu nije ništa isto kao što je na dunja aluku. Tu je muselema, dakle, to su stvari opće poznate ali od Allahove Đelešanu pravde i pravednosti nije će Allah Đelešanu dopustiti da neko ode sa ovoga svijeta, a da ne bude prije toga došao mu neko ko će ga opomenuti. Kao što je recimo danas slučaj da nema nigdje na Dunjaluku nikova a da nije čuo za istinitost ove vjere, osim onih tamo negdje ni plemena, ona Gvineja, kako se zove, Papo Gvineja, nemam pojma kako se zove one države, oni divljavci prašu mama, spadaju dakle u te skupine kojima nikad niko nije uspio doći ili da im nešto saopći ili da ih upozna sa Allahom te barak tala, sa Allahom subhanahu tala vjerom. Tako i njihov slučaj. To je stave ehlu sunnata vel džemaat. A sve ostalo iz bišćotne kustarafidije kaže ovaj se ovaj to odnosi da je ala Imran. Međutim, Allah subhanahu wa taala odmah, dakle u istom kontekstu govori kaže id qalat imratu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni inaka anta samiyul alim gospodaru moj, ja ono što je u mome stomaku, zavjetujem tebi. Koga je zavjetovala? Merijem. Merijem, aleyha salatu wasalam. A mi znamo da ona je, ova Fatma nije, dakle, mati od Alije ili ona je žena od Ebu Taliba, nije rodila Merijem. Tako da su prostav se kuranskim ajetima ili uzeti tumačiti, jer imate određena pravila tefsira, tefsir, kako se tefsir tumači, imate recimo kuranski tefsir, imate kuransko-hadijski tefsir i tako dalje, imaju različite kategorije tefsira na koji način. I recimo najjača je ova kategorija gdje Kur'an sam sebe tumači, sam dokazuje, pokazuje svoje ajete. Ali je radilahu anhu, je primio islam odmah na samom početku kad je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem došla objava. Zato se islamski ona istoričari određuju na najljepši način pa kažu Alija je prvi koji je primio islam od dječaka, Hatidža je primila prva islam od žena, Ebu Bekr od muškaraca, slobodnih muškaraca, a Zaid ibn Harise je bio prvi oni koji je primio islam od uh, robova. <clears throat> U hadisu Denesa ibn Malika kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio poslan u ponedljak, to jest došla mu je objava u ponedljak, a Alija je klanjao sa njim već u utarak. Ovdje se misli na onaj badet namaza koji je bio propisan njima na samom početku Islama. Također su dalje kaže, obožavao sam Allah, odnosno sa Allahovim poslanikom sa sedam Allaha sedam godina kad niko nije, kaže njega obožavao, a hadis nije, valja nije ispravan. Također hadis, ja sam prvi koji primio Islam, također nije ispravan mnogi hadisi onaj koji govori u ovom sličnom kontekstu da se daje prednost Ali što se tiče prihvata Islama su onaj poznati izvora što sam malo prije rekao kao što je poznati izvor da Ali Imran se odnosi na Al Ebu Talib. Ali radi Allahu anhu kao što stoji u tevatur predajama dakle velikom broju onaj lanaca i samim stepenima predaja ko zna šta je tevatur predaja? reci, predaj koji nije sumnja, kako ona sa zabrezne? Sedmorca i više. Dakle, sedam ashaba je čula da Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, a onda od svakog ashaba sedam i više tabina je čulo taj hadis. A onda od svakog tog tabina čulo je sedam tabi tabina i tabi, sedam i više. Dakle, može biti hiljada. To je tevatur predaja. I ovo što kaže, vrat, ne postoji, dakle, sumnja u te hadise. Jer sve tevatur predaje eh, sahih? Nisu. Ne, logično da, ne, da nisu za razliku od Ahad predaja gdje prenosi po jedan ashab. Na primjer, koji vam poznat hadis od Ahad predaja? No, i poznatelj, svi ga znate. Čak i Nasirudin Hođa, Nasirudin Hođa ga je koristio kad je onaj bila futbalska utakmica. I moje nijed kad je dadni gol. Koji je hadis? Inne mala malu bi nijat. Samo ga Omer radno prenio. Od Ali je Dakle, on kasnije već u drugom stepenu dobio onaj položaj, odnosno status tevatura, jer ga je nakon toga prenostaje desetine, stotine hiljade ljudi, ko što danas, dakle, milion ljudi znaju taj hadis. Zed, Zed ibn Erhama kaže, prenosi prvi koji je primio onaj islam, Alija, to jeste mi se na dečake. Bio je sa Allahom i poslanikom, sallallahu sallam, cijelo vrijeme u Mekiji, do te mjere da Allahom poslanik sallam u trenutka ono što je nama poznato iz Sira Allahom, poslanik sallallahu alaihi sallam, uh, onog trenutka kad je htio da učini hijđu, ostavio je njemu da vrati emanete za Allahom, poslanika sallallahu alaihi sallam, zbog onoga što je Allahom, poslanik sallallahu alaihi sallam, bio povjerljiv među Mekelijama i uprkos tome što nisu prihvatali njega, njegovu, njegovu vjeru i njegovu ideju, oni su uvijek kod Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem nalazili utočište za svoje emanete, za svoje stvari, pa je Allaha poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio ali da vrati ono što je bio zadužio da li od ličnog, ličnog duga, da li od onoga što su oni njemu bili povjerili. U godinama kad je na, e, vi sjećate kad smo govorili sire Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem bile godine suše i godine gladi, pa Ebu Talib zbog velikog broja djece nije mogu da ih hrani, da ih izdržava. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve je uzeo kod sebe i on je izdržavao Ali radi Allahu anhu i nakon toga što je dakle prošlo to vrijeme siromaštva, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve je i dalje izdržavao Ali radi Allahu anhu wa arda. Zatim, nakon hijžre je bio sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi sallam. Uvijek nisu dva da Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, ama baš u svim bitkama, osim kad ga Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam izdvojio i ostavio ga da onaj čuva recimo u Medine onaj e, žene i djecu i nemoćni pa kaže Allahom poslanicu zašto mi isključuješ kada je zar ne želiš da budeš odnosno mene kao što je bio Harun odnosno Musa osim što nema vjerovjesnika poslije mene. Kad se Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam vratio sa hijžetilu vada, dok je bio između Mekke i Medine u jednom mjestu poznato po imenu Gadir Hom. Gadir Hom, Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam, njemu se priključio Alija radi anhu i povod da kaže hadis Allaho poslanih sallallahu alaihi sallam, men kuntu mevla, fa Ali mevla, onaj kom je sam ja prijatelj, Alija mu je prijatelj, naime, drugoj predaj gdje stoji Allahume ali men wa Allahu adi men ada Allahume ili Allahu budi prijatelj onome koji je njegov prijatelj, a budi neprijatelj onome koji je njegov neprijatelj. Ansur men nasore, uahdul men hadale. Pomozi njega, pomozi onoga ko bude pomogao Aliju, a ponizi onoga ko bude ponizio Aliju. Međutim, ona predana uh, e, predaja je uh, validnija. Men kutu mevla, fa Ali mevla. Kome sam ja prijatelj, Alija mu je prijatelj. Povod toga je da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam poslao Halida i Aliju u Jemenu pa je Alija smijenio neke ljude koji su već bili postavljeni, onda je narod pošao da priča o tome kako je Alija prešao grance, pa Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovu priliku iskoristio velikog broja muslimana u povratku, dakle onaj, e, sa Hidžetul Wada, pa je htio da očisti odnosno njegovu čast, njegov hator, njegov obraz, pa je Allah poslanik sallallahu alejhi ve rekao, dakle u smislu da Alija e, radijallahu anhu nije ništa pogriješio. Međutim, ono što danas šije pripisuju Eh, Ali i njegovoj porodci uzmaju to kao dan veselja jer pravi od toga jedan veliki spektakl Bajram da sviraju u, onaj, u bubnjeve, da kite kuće, da šta ja već onaj, ne znam sam šta radi, da se veseli po 10, 20 i više dana, da ne ima nikakve veze sa islamom niti al-bejtom. Od Ebu Mame se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam došao u Medinu pobratim joj Ensarije i Muhađire i nikoga nije pobratimio sa Alijom. Pa je Alija radan došao Allahom poslanik sallallahu sallam tužan, plačnih očiju, pa kaže Allahom poslanik će pobratimo svakoga, svakoga, ja nema toga svoga pobratima. Kaže Allahom poslanik sallallahu sallam, ti kaže moj brat na Dunjaluku i na Ahire, tak, ti si moj uvijek brat. Što znači ne trebati niko bolji od mene, pa ga je Allahom poslanik sallallahu sallam time umirio. Ali ja radim pri, pri, e, pri, je na Bejatu Ridwan. Bejator Ridwan je prisega koja je data ispod drveta, poznata prisega tahte šeđere. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَعِيُونَكَ تَحْتَ šeđere. Allah je zadovoljen sa vjernicima koji su dali priseku ispod drveta. Kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam niko ko je dao priseku ispod drveta neće ući u džahennem. Ali je radijallahu anhu je bio među tim ljudima. Bilo je otprilike koliko? Hiljadu i dakle, shodno predajama, 1600, 1500 je bilo, a sahaba neki kažu da ih je bilo i mnogo više. Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam je isticao njega, I nama je poznato i kroz prethodna dakle, predavanja da je Alija Radijala Anhu bio hrabar čovjek i najbolje je onaj, svjedočenje njegovog e, dakle, njemu su prostavljenog čovjeka, jer ja ne volim koristiti riječ neprijatelja, oni nisu bili neprijatelji. Koga? Muavije radi Anhu Arda. Kad ga je Amr ibn As rekao, najbolje je bilo ti izađeš na dvoboj, ali je na dvoboj ubio koliko ljudi? 500 ljudi ubio tim bitkama pet ljudi, dakle nikom nije mogao ništa, ja on kaže, mislim kad Moave da bilo dobro da ti suprostaviš, kaže, ti imaš namjer da on mene ubije i da ti se, kaže, onaj, uzmeš hilafeta i ovoga što ja radim u Šamu, a znadeš kad je da niko predaliju ne može stati. Kad ti svedoči tvoj hasun, onaj, suprostavljeni protivnik, ona ti je sve jasno. I trebalo je, treba hrabrost. Moavija nije bio kukavica, ali je znao. Dakle, nemam potrebe da guram glavu u torbu, da ginem, kad znam da će me Alija onaj baciti na zemlju radi anhu arda. Kaže, pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam ga istakao na dan bitke na Hajberu, jer je mnogo bilo, onaj, e, bila je žustra bitka protiv jevreja na Hajberu, pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, dat ću zastavu, sutra ću, kaže, dat zastavu, leuti en gaden, rajete, rađul, juhibhu Allahu wa rasulu, ili juhibu Allahu wa rasulu. Sutra će dat zastavu čovjeku, koji voli Allaha i njegova poslanika. Kaže Omer radijal, nikad nisam, kaže, priželjkivo da onaj dadni Allahom poslanik sam kod tog, kod tog dana. Kaže, pa kad smo ustali, Omer Radan kaže, ja sam ono, duljio vrat, ne vele, rekao Allahom poslanik sam I mi znamo, govorili smo i Omer radijal, ono, njegove hrabrosti, njegove istaknutosti, ali kaže Allahom poslanik sam Allahom sam gdje je Alija? Pa je zatražio Aliju. Pa je Ali dao, pa je Allah te bar kvitala dao, da Alija osvoji, mislim da je bila kalatu Amir, uh, utvrda, takozvana utvrda Amir. Nisam siguran, neka davno, davno sam čitao bitku na, na Hajberu i ovdje je ona Ibn Ketir nije spomenuo. U stvari, mi smo taj dio i preskočili iz Bidaje u Nihaj. Pa je, dakle, ta utvrda pala eh, pod Alijem radila Anhu, jer se tamo onaj, govori da je Alija radila Anhu tog dana, kada su mu polomili onaj štid, da je uzeo šta? Vrata, a ta vrata nije mogla da prevrne koliko ljudi. Kako stoji u predajama? Deset ljudi. Dakle, desetorica ljudi. Jeste ikad vidjeli one velika kanata, kapije? Posebno ove starije generacije moraju znati za te stvari. Tarabe su prije bile. Danas su betonske ograde, danas ljudi zapetonirali koliko god su mogli. Koliko god mogu, ali neka su bile tarabe velike. Od, ili se pravile kapije od dakle, drveta. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je oženio sa svojom ćerkom što mi kažemo Fatimom ili Fatmom. I kad je Alija radi Anhu odlučio se da zaprosi Fatimu da Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam kaže sjetio sam se da nema ništa. Dakle, bio je siromašan. I tako i umru radi Anhu Allah. Kaže sjetio sam da nema ništa. A onda sam se kaže sjetio, dakle došlo, palo mi na pamet kako je Allahov poslanika sallallahu alaihi sallam još plemeniti od toga da me odbio što ja nemam ništa. Kaj pa došlo sa Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam, kaže ja bi oženio Fatimu, kaže Allahom imaš kaže šta nemam ništa. Kaže, gdje ti je, kaže, dira hatmi, dira hatmi, štit hatmije. Kaže, tu je, kaj dadnio je. A taj e, štit je poklonio mu ko? Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam. I on će ga pokloniti Fatim, Fatim ne treba štit. Ne treba njoj oklopno dijelo, ne treba njoj štit da se ona bori. Kome će ga ona dati? Ofi svom čovjek će vrat će onaj mehr. Kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi sallam, dadnio je. Jer je bitno kod mehra da se spomene nešto što je materija, dakle nešto materijalno. Ili nešto da se nauči od Kur'ana. Danas to ljudi olako svataju, Ljudi ili pretjeraju ili to zanemare. Dakle, mehr je sastavni dio tog bračnog ugovora, ne treba ga zapostavljati. To je sunet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa to je pravo žena. Kaže pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa me oženio sa Fatimom za taj hatminski štit. Ovo sve hadis koji se ponavlja, da opet ne bi neko rekao previše čitaš jedan te hadis. Ebu Bekri Šafi, prenosi hadis, dakle, sa lancom Džabara ibn Abdullaha kaže, bio se sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, na jednom mjestu, kad su, pa je neka, jedna od ensarija, žena prostala Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam šilte da sjedne u, u hladovinu. Kaže, pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, sad će naići kada je čovjek ostanika dženeta, pa je došao Ebu Vekr. Kaže, Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, sad će vam naići opet čovjek ostanika dženeta, pa je došao Omer. Zatim je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam ponovo to ponovi treći put kad sad će vam doći čovjek od stanovnika dženeta. Kaže pa sam vidio da se Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam sagio, dakle pogio je glavu, onda je rekao, kaže gospodaru ako hoćeš ti ćeš ga učiniti da to bude Alija, kada je pa je kaže, došao Alija, a onda je kada je tajna Sarija izišla, izašla, iznijela im onaj za, zaklanu janje i lovcu pred Allahom poslanika sallallahu alaihi sallam A onda je kad je nastupio podne namaz, pa smo klanjali Allahu, poslanik sam sam nije obnovio abdesta, pa je, kaže, došla i Kindija, pa je klanjao i Kindiju, mi smo klanjali sa njim, a nije on, niti smo mi obnovili abdest. Od Ibnu Mera se prenosi, pa kaže, ušao sam sa svojim ocem kod Aisha i radi Lanha, pa sam je upitao Ali, ona kaže, nikoga nisam vidjela da je volio više Allahom poslanik sallallahu veselem od njega, niti da je bilo koja žena bila draža Allahom poslanik sallallahu veselem od njegove žene, to jeste Alija i Fatima. Ima Mahmed bilježi predaju da je jednom prilikom Allahom poslanik sa se došao kod Alija, Alija se razbolio, pa kaže Alija radila anu, a inače ovo je dakle, svojstveno muškarcima, kaže gospodar moj, ako mi je došao moj eđel, pa ti kaže mene onaj, ti mene olakšaj, nek to se završi. Ako je, kaže, nešto zakasnije, onda kaže, otklon mene u tegobu. Ako je, kaže, iskušenje, ti meni podari sabur, pa je Allahom poslanik sallallahu alaihi prišao i kaj šta tu govoriš? Ali je rekao, to sam, pa mi kaj Allahom poslanik sam čušao nogom. Kaže, reci, odnosno Allah, Allahom poslanik sam sam rekao, Allahuna afih wa shfi kaže gospodar ti ga izliječi, podari mu zdravlje, kaže ali ja radila, nikad se više nakon toga trenutka nisam razbolio. E inače, to je poznato za muškarce, dok dođe onaj bolest, bi pa ja više ne mogu, ja ne, gotovo, ja više ne, ja ovo ne mogu preživjeti a ja ne mogu glavi i tako dalje. Za razliku što žene mnogo su slabije po svojoj fizičkoj strukturi, ali više mogu poniti od muškaraca. Abdullah ibn Valim el-Mazni kaže Muavija je izašao iz Kufe, a tamo je ostavio namjesnika Mugliru ibn Šuabu, pa je naređeno Hatibima da govori loše o Ali. Kaže, pa je Amr ibn Fejl rekao, naljutio se, kaže, ustao kaže, svom prijatelju, kaže, zar ne vidiš, kaže, ovoga čovjeka kako čini sam sebi nepravdu? Da proklinje onoga kojima je uh, obećan de, dženet od devetorci. Kaže, a ko je deseti? Kaže, ja. Jer je Allah poslanih sallallahu sallam rekao, uzbut hira, kad je bio na hir, to je na, na, na, na, na, na planini, kaže, nema na tebi osim vjerovjesnik, istinoljubivi i šehid. En nebiju je sudiku šehid. Kaže, ko je bio? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem Abu Bekr, Omer, Osman, Ali, Azubir, Talha, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Malik. Kaže koji deseti? Kaže ja. Ja sam kaže bio deseti. Što znači da Ali radijallahu anhu onaj kom se suprotstavio mogu me samo učiniti nepravdu, zato je Allahu poslanih sallallahu alejhi ve sellem, mi smo to prošli put spomnjali, onaj da je Ali radijallahu anhu bio u onoj skupini koja se borila protiv Haridžija, a ta skupina je bila preča istina. Jeste čuli za hadis kad je, il predaj, odnosno, predaj da je Alija radila Anhu, dok je klanjao bio na ruku, naišao je siroma, pa mu je Alija skinuo prsten i dao. Znate za, ta, za tu predaju. To je koristi u uglavnom, kažem, šije. Međutim, Ibn Kathir kaže, ništa od tih predaja nije tačno. Takve predaje su lažne, pripisuju se Ali a on je čist od toga. Kaže Alija radi Allahu anhu, kao što je u predaju Ebol Buhtarije, poslao me Allahu, poslanih sallallahu alaihi sallam, u Jemena bio sam mlad. Nisam, kaže, znao ni šta, je, šta znači ljudima suditi. Kaže, pa me Allahom poslanik sallam sallam udario po prsima i kaže, Allah će tvoje srce uputiti, učvršit će tvoj jezik. Kaže, od tog trenutka nikad više nisam posumnjao u kadiluk, to jeste u suđenje između dvojice. Prenosi se od Omera potvrđena, odnosno ona je dostojna predaja da je Omer rekao Alija je najbolji među nama kao Kadija, a Ubej ibn Kabe bio najbolji učač Kur'ana. Omer je govorio, kaže, utječem se Allahu od parnice gdje Alija ne sudi. Jer je, mi smo to govorili, da je Alija radil Anhu onog trenutka kada je Ebu bio halifa, da je on bio njegov savjetnik, kad je Omer bio halifa, da je bio njegov savjetnik i u vreme Osmana da je Omer, odnosno da je Osman se savjetovao sa Alijom radi Allahu Anhu Varda. I u onom trenutku kada je Allahom poslanih sallallahu sallam odlazio sa ovoga svijeta, kaže Iša radijallahu anha, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve čitao vrijeme je pitao za Aliju i Alija je zadnji koji je bio sa Allahom poslanikom sallallahu alejhi u trenucima njegove smrti. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve kaže inna minkum man yuqatalu ala ta'wil al-Quran kama qatalt ona e, ja sam se borio za tumačenje Kur'ana odnosno za objavu Kur'ana protiv nekoga od vas će se kaže onaj boriti zbog loše interpretacije, to jeste tumačenja. Inne minku men yuqatila ta'wil al-Qur'an kema qataltu ala tanzili. Pa je Abu Bekr rekao jesam ja taj Allahu poslanič. Dakle hoće li biti u moje vrijeme ljudi koji će krivo tumačiti Kur'an pa se moram boriti protiv njih, kaže ne. Kaže Omer, hoću li ja, kaže nećeš ni ti. Kaže ko, kaže Hasifu Na'ab onaj je tamo što je otišao kad je popra, popravi sandale. Sjećate se, pretprošli put kad smo govorili da je Allahom poslanik sa sam pukla sandala, pa je Alija, kaže, uzeo da mu je učili sa što je Allahom poslanik sa otišao bos, kaže kaže kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem la walakin khasif na'al to jest onaj ko odšao da mi onaj e, sandale Nakon Ali je radi anhu arda sa samim ovim dakle njegovom smrću nakon što ga je Ibn Muldžim onaj, udario sabljom njemu je bilo rečeno da ostavi nekoga kao halifu da poruči nekom hilafte sebe i kaže Ali je radila anhu. Ne, ostavit ću vas onako kao što nas je ostaje Allahom poslanik sallallahu alaihi wasallam. Allah će, kaže, dati da izaberete među sobom najboljega. Pa je Qais ibn Sa'ad ibn Ubade prišao Hasanu i rekao Hasanu, pruž, Hasan ibn Ali, rekao Hasane, pruži ruku da se dadne prisega. Ali radila anhu je preselio 17. ramazana, i zatraženo je od Hasana da preuzme hilafet nakon svoga oca. Neki kažu da je Alija umro nakon dva dana, neki da je umro nakon, odnosno da je umro treći dan, Allah najbolje. Zna o tome smo već prije govorili. Qais ibn Sa'd je bio namjesnik ili emir u Azerbeđanu, a imao je sa sobom vojsko 40.000 konjanika, to jeste ratnika prije za vrijeme života Ali je radil anhu dali su mu prisegu na, na smrt. Kad je umru, Ali je radil anhu, Hajs ibn Sa'ad ibn Ubade tražio od Hasana da preuzme onaj hilafet i prozvao ga pred svim ljudima da pruži ruku da mu dadne prisegu, a onda mu rekao da treba da krene sa vojskom protiv Moavije, da krene na Šam. Hasan to nije pasalo, smijenio je Kajsa ibn Sada ibn Ubadu, postavio Ubejdullah ibn Abasa, namjesnikom Azerbejdžana, Međutim, ta skupina od tih ratnika koji su već bili dali prisegu Ali radi Allahu anhum i zbog svega onoga što se dešavalo, jer su Haridžije iskoristile priliku da naprave sliku kao da je Ali ubio ko? Moavija. A ne da su ga ubile one Haridžije. Kaže, kad je Hasan vidio, po prirodi nije bio po svog oca, bio je mnogo blaži, jednostavni čovjek, kada je vidio da će oni dakle prevladat ga, on je prihvatio da krene na Šam i kaže izdvojio je 12.000 ratnika i postavio je Kajsa ibn Sa'da, ibn Sa'ida, ibn Obadu. I dok su krenuli prema, uh, prema Šamu, mjesto ili Medajn, u stvari gradovima koje smo mi toliko puta spominjali, osjeli su je u Medajnu i neko je povikao da je Kajs ibn Sa'id ibn Ubade ubijen. Dakle, da je vođa taj koji treba da vodi tu vojsku, ubijen. Kaže pa se uskomješala vojska i onda u toj voj, dakle u toj e, frci, u toj dakle ona e, haosu do te mjere se poguralo ko Hasana da smo izvukli šilte na kojem je sjedio i ubol su ga nekoliko puta nožem. Hasan radi Alanu, Arda. Hasan je vidio o čemu se radi. Njegov namjesnik Sead ibn Mesud Mesude Sekafi je bio namjesnik, odnosno još od vremena njegova oca. On je bio brat od Ebu Bejda, dakle onoga koji se borio protiv Alije na mostu još kad se bile bitke sa Alijom radi Anhu Varda. Pa je, kaže, došao Muhtar ibn Ebi Ubejd i svom Amidži rekao Sad ibn Mesudu, hoćeš li kaj da postigneš ti šeref, to jeste čast, i te budeš najbogatiji čovjek na, na Dunjalu? Kao je, šta? šta? Šta mi predlažiš? Kaže da zarobiš Hasana ibn Alija, da zarobiš Hasana i da ga pošalješ Moavi. Kaže, Allah vas ponizio, to je kabahakumullah, to je vrsta arapske psovke, dakle, Allah te učinio ružnim u smislu, Allah vas ponizio. Kaj sa onim i ono što si mi, kaže, predložio, ružan si i ti i to što si mi predložio. Hoćeš li kaj da prevarim sina kćera Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam? I odbio je. A Hasan je vidio dakle, šta se dešava sa vojskom, da je tu nemoguće vojsku onaj, ustrojiti, da irački vojske, odnosno irački narod i dan danas, Dakle, Iračan su sami sebi zaboli nož u leđa toliko puta. I u vrijeme, i to ćemo, o tome ćemo govoriti, inšala, jedna od dakle, najtužnijih možda priča, onaj ubistvo Huseina i velikog broja od Alveta, zbog čega? Zato što su ga Iračani nagovorili na ono što ga govorili, da im dođe da napusti Meku, Medinu, i da dođe kod njih, pa su ga na kraju izdali. Isto kao što su izdali Šije, dakle izdali su Aliju, izdali su Hasana, isto su tako izdali i Huseina, i to su trojica Abdullaha, Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Omer, Abdullah ibn Abbas, savjetovali Huseina. I oni su rekli, nemoj ići među Iračane, jer su ponizili tvoga oca, izdali su tvoga oca, izdali su tvoga brata. Izdaće, kaže, tebe, kaže, izgubit ćeš glavu. I Husein to nije poslušao i to je bila najveća Huseinova greška. On se pokaju, ali već bilo kasno, jer je Ubejd bi odlučio da ga ubije. Kad je Hasan vidio da, da je nemoguće ovom vojskom vladati, Znao je da je Muavija e, osio mjestu Mesken. Odlučio je da pošalje pismo Muaviji i želi da se postigne primirje. Pa je Muavija, radi Anhu, poslao mu Abdullaha ibn Amir, Abdurrahmana ibn Semuru. Došli su kod njega, dakle, došli su kod e, Hasana u Kufu. Ponudili su mu šta želi da se obezbijedi, dali li metkom iz Betul Mala i tako dalje, pa je Hasan onaj, uh, uslovio da svake godine ima 5 miliona dirhema. Hasan nije tražio za sebe, tražio čita u svoju familiju, al bejt. Zatim da harađ darove berđeda pripada njima i da Aliju više nikad niko ne vrijeđa. Ako bude neko vrijeđao Aliju, on čuje da preuzme vlast nad tim čovjekom i suđenje vlast da ga smijeni Moavija. Zatim, uslov od njihovog primirja da se spasi krv muslimana, da više muslimani ne ratuju, to jeste da Iračan, Irak i Šam više ne ratuju dogovorili se oko toga i dali su mu onaj riječ. E, I kad god je Hasan radijel Anhu zatražio od njih nešto i upitao je ko će im to garant, on kaže mi smo ti garant za sve, dali su mu garant na sve ovo što im je obećao. Husein nije prihvatio onaj e, njegov, e, njegov čin, niti to primire koje je onaj postigo. A Kajs ibn Sa'id ibn Ubade i odbio poslušnost Hasana od tog trenutka, jer je Kajs njegova vojska trebala se boriti protiv Moavi, protiv Šamljana, a onaj, eh, Hasan je ovim prekinu sa, e, onaj, dalje krvoproliće. Nakon toga je Hasan se sastao sa, sa Moavijom i ovo je bilo u Rebiju levelu 41. godine. Ovo je jedan dokaz od vjerozostojnosti poslanstva Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Jer je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će hilafe trajati koliko? 30 godina. Ili 11 godina, u 11. godini Allahom poslanik sallallahu preselio. U Rebiju levelu. U 41. godini Hasan predao hilafet Muavi i on mu dao prisegu. To je punih 30 godina. I tako je Allahom poslanik sallallahu alejhi ve sellem vijestio. I on spada među petog halifu, pravednog halifu. Iako njegov hilafet je trajao nekoliko mjeseci. Ali Hasan radila anhu, onaj, dao prisegu Moaviji i to kad je Moavija došao u Kufu. Tad su i šamljani dali prisegu Moaviji jer dotad nije bila dala ta opća prisega kao halif svih muslimana. Te godine, dakle, po 40. godine, onaj, e, kraj tih događaja, sam događaje, na hađu je predvodio Mugire ibn Šuabe, namjesnik Moavije. Neki kažu da su to bila dvojica on je slanika, jedan od strane je šamljena od Irača, međutim, te predaje Ibn Ketir kaže da nisu vjerodostojne. <clears throat> Moavi data prisega u Iliji, i to kada je umro Alija radila Anhu, kaže šamljena su mu dali prisegu da je on emirul mu'minin, iako je Allahom poslanih sallallahu sallam okarakterisao njegov hilafet kao mulk, to jeste kraljevstvo, onaj, nakon 30 godina hilafeta nastuplo je kraljestvo. Iračani, Iračani nisu htjeli, nicu dozvoljavali Hasanu da onaj se susrete sa Muavijom, međutim, jer nije im odgovaralo da on njemu dadne onaj priseku, da mu preda hilafet. Međutim, Allahom poslanih sallallahu alejhi ve sellem kaže hilafet ba'di 30 sene thumma tekunu mulken, hilafet nakon mene, mene je 30 godina, onda će nastupiti kraljevstvo. Hasan radila anhu ovim činom, onako kako je Allah poslanih sallallahu alaihi sallam nagovijestio, ovim činom je spriječio dugogodišnje krvoproliće, bitke među muslimanima, slabljenje muslimanske države, onako kako smo dakle spomenuli događajima, da je čitao vrijeme od početka kad je onaj, e, preuzeo hilafet njegov otac Alija, ili od smrti Osmana ili kraj vladavne Osmana, on je bio sav u raskolu i da malte ne samom raspadu muslimanske države. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao što stoji u hadisu Bekri al Thakafija popio se na minber sallallahu alaihi wa sallam sjeo. A kaže nadom njega je sjedio Hasan ibn Ali. Pa je kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem malo gleda u njega, malo gleda u ljude. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem sallam Ejuhan nas inebni hada sayyid. ovu, kaže, moje dijete je uglednik, gospodin ali se riječ sejid u ovom slučaju koristi kao uglednik. bihi bejna fijetejni azimetejni minan muslimin. Allah će dati da on bude povodom da se pomire dvije velike skupine muslimana. I tako je bilo. I onda nakon što je nastupila 41. godina, Iračani su dali njemu prisegu, a onda je on od njih zatražio pa kaže da mi prisegu da slušate i da se pokoravate da budete u miru sa onima sa kojima sam ja u miru, da se borite protiv onoga protiv koga se ja borim. Kaže pa su i Ražane već nagovijesili da šta bi mogao on uraditi, neki se vam to Kaže, ma hada lekum bi sahib. Pa su između sebe proširili vijest, kaže, nije ovo taj vaš čovjek, dakle, ne može Hasan biti vaš halifa. Jer on, dakle, neće, neće ratove, neće fitne, neće probleme. I kad je shvatio da će doći do raskola među Iračanima, on je poslao pismo Moavi, dakle, po, ne, ovdje Ibn Kathir kaj je poslao mu je brdo pisama u kojima je tražio od njega onaj primjer. Imam Buharija prenosi ili bilježi predaj da je Ebu Musa Lešarija i kaže, čuo sam Hasana da je rekao, odnosno da je Hasan rekao za Hasan ibn Alija i da je Muavija onaj, da je Muavi poslao mnoge izlaslanike i pisma, dakle, brdo pisama. Pa je Amr ibn rekao, onaj, ja kažem, smatram da ti ne treba prihvati ova pisma dok ne, poubi, ne, ne poubijaš sve one koji su bili onaj uzroci ovih događanja. Kaže mu Avija, a bio je dakle bolji njegov izbor, ako po, pobijem ove i ove i one i one, ko će, kaže, onda ljudima vladati, ko će se boriti za ove muslimane? Ko će mi, kaže, upotpuniti njihov nedostatak, njihovu slabost, ko će zbrinuti njihove žene i njihovu djecu. Kaže, pa mu je poslao dvojicu ljudi od, od Kurejša, od Beni i Šemsa, Abdurrahmana ibn Semuru i Abdullaha ibn Amira, pa su došli kod njega i sklopili sa njim ugovor. I šta god je zatražio, Hasan radijallahu anhu, oni su mu dali onaj garanciju da će oni stajati za tih riječi i da će onaj e, Muavija radila ispuniti, ispuniti zavjete. Zato Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem prethodno da Isu ponega ovdje navodi, kaže na Buharija ga bilježi, ovaj moj kaže sin, on je uglednik, a Allah će kaže njima izmjeriti dvije velike skupine muslimana. Hasan je predao hilafet Muavi 5. Rebiju Levela 41. godine. Neki kaže to bilo Rebiju Lahira. Neki kaže je to bilo uh, na početku Džumade Lula, Allah najbolji zna. Onda je Muavija došao u Kufu, i htio se obratiti ljudima za prisegu da mu se dadne i obratio se, a onda je Amr ibn As rekao, bilo bi, kaže, dobro da se Hasan obrati ljudima, jer ga oni do poznaju kao svog halifu. Nekon kaže, nekon obznani. Kaže, pa je Hasan se popio na Mberu i zahvalio se Allahom, donio salavatim Allahom poslanika, salallahu alaihi sallam, onda rekao, emma bad ejuhe nas, kaže, o ljudi, Allah vas je, kaže, uputio sa našim prethodnicima, dakle, sa prvima od ovih generacija sačuvao i kaže vašu krv sa ovima zadnjima, to jeste mi smo sačuvali vašu krv. Ovo, kaže, vrijeme traje. Dakle, ova stvar, vladavina, traje, a dunjaluk je duvel, to jeste dunjaluk se mijenja. Danas je onaj vladar, sutra je onaj vladar. Allah je rekao svome vjerovjesniku, sallallahu alaihi sallam, wa in adri la'allahu fitnatun lakum ve mata'un ila a ne znam da li je kaže ovo fitna za vas ili užitak do određenog časa Kaže, kad je ovo rekao Hasan, Muavija se naljutio i rekao mu da sjedne, a onda je Amr ibn Asu rekao, kaj nisi treba uopšte kod da on izlazi na Mimberu, jer ga je na taj način, kaže, osramotio i to je ostalo, kaže, u njegovom srcu. Kaže, u Vodeh il-Hamdani prenosio od Ebul Arifa, pa kaže, sjedili smo na početku, dakle, samog tabora Hasan ibn eh, Ali sa 12.000 u Meskenu, sa 12.000 ratnika i bili smo, kaže, veoma, veoma spremni da se borimo protiv stavnika Šama. Predvorio se, kaže, Gumruta, kada je došao Hasan ibn Ali sa primirijem koji je sklopio sa Muavijom, kao da su nam, kaže, leđa popucala od ljutnje, od huje. Kada je došao Hasan ibn Ali u Kufu, neki mu čovjek reče, po imenu Ebu Amir Said ibn Netel, Esselamu alejke ja mudhil zilal muminin kaže neke spas na tebe ti koji isponizio vjernike. On mu odgovori, kaže nemoj tako govoriti Amire, nisam kaj ponizio vjernike, nego mi je, kaže, bilo žao da se ubijamo zaradi vlasti. Nakon toga, dakle, nakon ovih događaja, Hajs ibn Sa'id ibn Ubade se odvojio i od jednoga i drugoga, a dakle nije htio dati prisegu kasnije dao prisegu Muavi radi Allahu anhu a onda je kaže Hasan pokupio svoj porodic uzeo svoga brata Huseina i ostalo svoju onaj braću zatim Abdullaha ibn Džafera pokupili se odnosno selili se iz Iraka i odselili se u Medinu da je salat i selam na njenog stanovnika Kaže, kad god bi naišao pored nekog naselja od ovih svojih, jel, takozvanih šija, oni su mu prigovarali, plakali su zbog onoga što je uradio, a u suštini uradio je veliku stvar onako kako je Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam nagovijestio. Nakon toga dolazi period Moavije, pošto je ova priča malo duža od Moavije i pojavi Haridža u njegovom vremenu, ja se to ostavio sljedeći put. Wa ala sayyidina wa nabina Muhammadu ala Muhammadu wa jazakum Allah khairan jazao wa barakallahu fikum wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصف تأتي